Riteņbraukšana Latvijā. Autors Anatolijas Kreipāns. Īsa vēsture un ievērojamākie sportisti. 1886. gadā tika izveidots Rīgas velosipēdistu klubs, bet Aleksandrs Leitners tajā pašā gadā Rīgā nodibināja velosipēdu fabriku, kas bija pirmā visā cariskajā Krievijā. Līdz 1940. gadam Latvijā darbojās 119 veloražotnes un darbnīcas. Līdz Pirmajam pasaules karam Latvijā bija uzbūvēti desmit velotreki. 1912. gada vasaras Olimpiskajās spēlēs Stokholmā Cariskās Krievijas riteņbraucēju komandā astoņi no desmit dalībniekiem bija no Vidzemes guberņas. Riteņbraukšana bija viens no populārākajiem sporta veidiem Latvijā, Notika daudz dažādu sacensību, starp kurām īpašu ievērību guva vienības velobrauciens ar visdažādāko riteņbraucēju piedalīšanos. Populāri bija velobraucieni starp pilsētām. Par pirmajām Latvijas riteņbraukšanas zvaigznēm var saukt Jēkabu Buksi un Andreju Lapiņu. Savukārt Roberts Plūme kļuva par vienu no četriem pirmajiem jau neatkarīgas Latvijas riteņbraucējiem Olimpiskajās spēlēs 1924. gadā Parīzē. Bet tā paša gada pasaules čempionātā viņš pirmais no Latvijas riteņbraucējiem pietuvojās goda piedestālam, izcīnot ceturto vietu 4 km iedzīšanas braucienā trekā. 1936. gada Olimpiskajās spēlēs Berlīnē Arvīds Immermais, Aleksējs Jurjevs, Mārtiņš Mazūrs un Jānis Vītols izcīnīja sesto vietu 100 km komandu braucienā šosejā. Pēc otrā pasaules kara un līdz pat neatkarības atjaunošanai labākie Latvijas riteņbraucēji startēja Padomju Socialistisko Republiku Savienības PSRS izlasē un guva atzīstamus panākumus. Par pirmo pasaules čempioni riteņbraukšanā no Latvijas 1964. gadā kļuva Emīlija Sonka, kura uzvarēja grupas braucienā šosejā. Divreiz sudraba medaļu šajā disciplīnā ieguva Baiva Caune Morzika. 1964. gada Olimpiskajās spēlēs Tokijā sudraba medaļu tandēmā sprintā trekā kopā ar Viktoru Logunovu no Krievijas izcīnīja Imants Bodnieks, bet Zintars Lācis ieguva 4. vietu 4000 metru komandu braucienā. 1968. gada Olimpiskajās spēlēs Mehiko Dzinters Lācis vēlreiz ieguva 4. vietu 4000 metru komandu braucienā. Dainis Liepiņš 4 reizes, Mārtiņš Palējs 2 reizes, Gaidis Lapiņš, Dainis Grantiņš, Andris Ločmelis un Ainārs Čiksis PSRS laikā kļuva par pasaules junioru čempioniem riteņbraukšanā trekā. Latvijas šoseis riteņbraucēji startēja PSRS izlases sastāvā miera daudzdienu velobraucienos. Ringolds Kalnanieks 1971. gadā kļuva par uzvarētāju komandas sastāvā. Daudz medaļu PSRS čempionātos tika gūts gan trekā, divreiz čempions bija Harijs Japiņš, pirmā pēckara velotreka zvaigzne, gan šosejā. Trīskārtais PSRS čempions bija Alberts Džarcāns, pirmā pēckara Latvijas šosejas riteņbraukšanas zvaigzne. Piotrs Urgjumovs bija pirmais Latvijas riteņbraucējs, kurš guva lielus panākumus starptautiskajā arēnā pēc neatkarības atjaunošanas starp profesionāļiem. Otrā vieta kopvērtējumā 1993. gada Džordi Tālija un 1994. gada Tour de France daudzdienu velobraucienā. Viens no pasaulē labākajiem braucējiem viena kilometra hītā bija Uldis Brēmanis. 1986. gadā viņš uzvarēja pirmajās labas gribas spēlēs. Tajā pašā gadā pasaules čempionātā Kolorādo Springsā ASV atklātajā augstkalnes velotrekā viņš kilometru ar startu no vietas veica vēl ātrāk un sasniedza PSRS rekordu - 1 minūtē 0,3 sekundēs un 431 sekundes simtaļā. Šis rezultāts to sezonu deva piekto vietu pasaulē. 1992. gadā Barcelonā Dainis Ozols ieguva pirmo neatkarīgās Latvijas riteņbraukšanas olimpisko medaļu. Viņš finišēja trešais grupas braucienā šosejā. Arvis Piziks ierindojās 8. vietā. Kaspars Ozers 1993. gadā ieguva sudraba medaļu pasaules čempionātā grupas braucienā šosejā amatieriem, bet 2000. gadā Romāns Vainsteins kļuva par pirmo neatkarīgās Latvijas pasaules čempionu grupas braucienā šosejā. Vairs nebija dalījuma starp amatieriem un profesionāļiem. 1998. gadā pasaules čempionātā velotrekā sudraba medaļu Keirinā ieguva Ainārs Čiksis, kurš vēlāk trīs reizes bija Eiropas čempions sprinta daudzcīņā. Raivis Belahvoščiks 1999. gada pasaules čempionātā ieņēma 4. vietu braucienā ar atsevišķu startu šosejā. Viesturs Bērziņš kļuva par Eiropas U23 čempionu sprintā 1996. gadā un sprinta daudzcīņā 1998. gadā, bet 1997. gadā izcīnījis astoto vietu pasaules čempionātā sprintā. Pašreiz labākie Latvijas šoseis riteņbraucēji ir Aleksis Saramotins, Gatis Smukulis, Toms Skuiņš, Māris Bogdanovičs un Emīls Liepiņš. Vairāk nekā 20 gadus Latvijā vairs nav neviena velotreka. Nozīmīgākie sporta veida darbinieki PSRS laikā ļoti nozīmīgi bija Latvijas riteņbraukšanas tiesneši, kuri strādāja arī 1980. gada Olimpiskajās spēlēs Maskavā. Savukārt Arvīts Bogdanovs vairākus gadus bija PSRS izlases vecākais treneris riteņbraukšanā trekā. No riteņbraukšanas nāk pirmais Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Jānis Dikmanis. Nozīmīgākās organizācijas Neatkarīgās Latvijas laikā izveidojās Latvijas riteņbraukšanas savienība. Pēc padomju okupācijas pastāvēja Latvijas padomju Socialistiskās republikas LPSR riteņbraukšanas federācija. 1993. gadā tika atjaunota Neatkarīgās Latvijas riteņbraukšanas federācija. Kopš 2012. gada federācijas prezidents ir pazīstamais riteņbraucējs un treneris Igo Japiņš. Latvijas Riteņbraukšanas federācija vada un koordinē riteņbraukšanu Latvijā, kā arī pārstāv Latviju Startautiskajā riteņbraukšanas savienībā Union Cyclist International UCI un Eiropas riteņbraukšanas savienībā Union European de Cyclism UEC. Latvijas Riteņbraukšanas federācijas paspārnē ir šādas riteņbraukšanas disciplīnas - riteņbraukšana šosejā, kalnu riteņbraukšana, BMX riteņbraukšana, treka riteņbraukšana un velotriāls nozīmīgākās sacensības. Startautiskā mērogā Latvijā lielākās sacensības šoseis riteņbraukšanā pašreiz ir UCI otrās kategorijas daudzdienu velobrauciena Baltic Chain Tour posms. Vienīgās sacensības, kas vienopus pulcē Latvijas labākos šoseis riteņbraucējus, ir Latvijas čempionāts grupas braucienā. Latvijas Nacionālās encyklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas Radio 1 programmas pēcpusdiena producente Inese Pučeka.